Թվավեր կնեգյա Ընում աչնում մի մարդ մի կնեկ։ Այդ կնեկը թվավեր է անում։ Ամման ցիրեք տանան թրջումա, այդ մարդը մին հետ երակենում կնգանը թվերի կյաղում, վար կարևից ծմգնեն թրջի, մնատանը։ Քշհանան կնեկը երակենում, վար ամման ռովանման թրջի, քինացմակը տեսնումավար թվերը տղջի։ Մարտին ասում է, Պա ես քզսեց իշտ հատ հենց պանչանես։ Ես գյուդում լհատ հենց սրալ վար մնամ տանը ինձ տեսնաս ամա լավ չսրալ։ Մենք դու շատ նեղություններ ես քշլական։ Անցնում եմ մի քանի վաղտ, այդ կնեգը հունց ու տան կնեգ, ջուրնակինամ կամ, տեստենակինամ, լող, տեստմոն վար շատ, ղաշենք կնեգա։ Խաբարը հսնում է այդ երկրին թակավեր են վար, պասել չես թակավերն ապրածկենա։ Էս ինչ շենումը, էս ինչ մարդին տանը մին լավ սյուրուն շարմախ կնեք կա, ամա անդրան սազական չի։ Նա թակավերին կսազի, խյիս թողում նա անդրան ձերքին կենա։ Թակավերը ծենատամ ես մարդին ասում է, դու քանի կլխանը ես վարիմ երգիրում ես տհնց գյոզալս պահում, առանց ինձ դու ուղնելի, հը՞։ Դե մեհեն կինա կնագիտ պեր ստեղ։ Այդ մարդը հակառակվում է, ասում է, «Ինչ վար օզումը ստամ, ամա կնեգիս կարալ չեմ տա»։ Վար օզմա ինչ լունում այնի։ Հակավարը մտածում է, թա ինչ փանդ սարքե, վարես մարդին կնեգի ինքուն է։ Մինքանի շատ դժեր տեղ էր աղարգում, համել վախտա դնում վար, ասած վախտս եկիր, եկիր, թա չէ, գլոխոտ կտրալական։ Քանի տեղ ղարգումա, ասած վախտանել կանոխակյամ։ Վերջը թակավերը կանչում այս մարդին ասում. Քեզ մին բեն եմ ասում, թա էտել կդարես ազատս, թա չէ չէ։ Մարդն ասում է, թակավերն ապրած կենա, ինչ ու ասես պատրաստեմ։ Թակավերն ասում է, քո առաջիդ մին պայման եմ տնում։ Կենա ընդեղ, գյուդում չում վրդեղ։ Բեր եմ բենը գյուդում չում հինչա։ Թա կդարես, կնգիտ կս հալալա։ Մարդը կյանանոստում տանը բեքեփ սկսում մտածել է։ Գնագի յետա տերնում հրցնում է, հա, խեբեքեփս ինչա պտահալ։ Մարդը ասում է. «Դե թակավերը ինձ հենց պայմանա ասալ։ Մենք գյուդում չում թա ինչ անեմ»։ Ասում է. «Կենանդեղ գյուդում չում վրդեղ։ Բերեմ պենը գյուդում չում ինչա»։ Կնեքն ասում է. «Տեսար, վարկզսեցե, քլ էս յալլախս»։ Վարդը ջերտեղ ընգես, քթդ կսիրպիս, ոչ մին պենելավ ըլնական չի։ Ասում եմ մին լավ նախշուն յալլախ, վարնամանը էլ շխարկումս իլալ չի, դուսոնում տամ ընդրան ասում է դե քինա բարի ճանապարհ Մարդիկ հնա մաքնամ առաջին պալատակյամ։ Նիամոնում հասարեն մաչը մարդ չկա։ Փալականովը երայնում նիմոնում տները ոչ մի մատ, ոչ մի բան չկա։ Ամմատաները լավ սարկած են անում։ Վերջի կնամա տեսնում մին ու թաղում մին իր գլխանը օշապ քոնելած։ Ընդեղ մղրեք կենոմա։ Օշապը երակնում ասում է, «Այս «Հա, ինչ մեզ է եկալ»։ Սոր ես տրանավ յոլակը քինին։ Ոզումա թա օտը, այդ մարդը կնգանը տված յալլախը մտնակցում։ Դուսաոնում քթի սուրբում, օշապը տստում է յալլախը ճինանչում։ Ասմա, «Պա, ես յալլախը քս տվողը մրկուճուր քրնա»։ Էսա վերքան վախտա նրանա խաբար չունինք։ Դու ուս վար քզա տվալ։ Նա ասմա, «Դե ես ընդրա մարդնեմ, քնամում տհենց բանուհտ է»։ Օշապնասմա դե էս շխարկմս իշքան թրջող կենթանիկա նահանց թակավերնում կանչիմ կյան թա նահան գիդացեն գիդացեն թաչե չէ կանչումա իշքան թրջող ղուշկա նահանցանա հրցնում ամա ոչ մինի գյդիմ չի թա վրդեղա ինչ բանա էտ օշապնասմա դե քինա առաջդ մեմենց պալատակելական ընդեր մին հեն կալխանե օշապկա ընել ինձանա մծ քերնա քինա անդրա կոշտու հրցրու բերքած գիդա Այդ մարդը շատ է քնամ, խրագա քնամ, առաջը մի մաս պալատակյամ, քնամ անիմոնում պալատը տեսնում մին հենք կալխանը օշապ կյամա, սկսում է ջուր հրացելը վար այդ մարդին իբի օտե։ Այդ մարդը դուսյանում յալլախը քթե սիրփում, օշապը տեսնում աչինան ճուն վարտա յուրանքը որը յալլախնա, էլ վեճ մի բան անոնչի։ Մարտն ասում է. «Դես հենց հենց պանու հետ այեմ քնամ։ Հղացը ձեր քվորը պտահալում։ Ցենա տվալ լող թրչող ղուշերը, ծմակն ջանավարնեն եկալն։ Հրցրալա ոչ մենե գիտացալ չի։ Մեհենք լեհա քնամում տեսնամ վրդեղը հսնում»։ Էսո շապն ասում է. «Դե ես էլ էս իշխարքես ինչքան ծմակումը ապրող հեվան կա։ Նահաս թակավերնեմ։ Կանչիմ կյան հրցնեմ տեսնամ նահանգ գիտան թաչե։ Կանչիմա ծմակումը ապրող ինչ հեվան կա» թամս թակուճուր կյամն հրցնումա ամմա սահան գդմ չնտա ըտա ինչ բանա Օշապը ստեղասես մարտին հղեակցում համելասում դեքինա մրմց քրը ենա առաջիտ մին պալատում քինա անրա կոշտը բալքասնա գիդա Ըտեղատ էս մարտը հղեանում քինամ շատա քինամ խրեգա քինամ տեսնում եմ մած պալատ եկու առաջը պատատամ հսարավը դրբզեն կմակավը նիմոնում տեսնում ոչ մի մարդ չի կա։ Մին խիլավար կենումա, մին զորբա օրոտոս, ղռռոց ալսում։ Դուսակյամ եշում տեսնում մին օշապակյամ։ Այդ օշապը հանց բեջիթակյամ։ Վարսախ աշխարհքս օրոտումա։ Համել թոզան երկինքը թխպելա։ Էս օշապը կյամա կյամ հսնում պալատը, տեսնում ընդեղ մի մարդ, օժմավար այդ օխտը կալխանը օշապը այդ մարդին կոլտա, ամա էս մարդից կնգանը տված յալլա խտուսյա ունում քթի սրբում, օշապը տեսնումա ճինանչում։ Անդրան պշպչորումա Ղոնաղանում վերջումը հրցնում աթապա, թորնուս կինամ, ինչուս շորտկամ։ Էս մարդը ասում է. «Վարդե, սհենց բանու հետ եմ կինամ։ Թակավերնի մռաչի սհենց պայմանա դերալ։ Լա, ես էլ չեմ գիտում թա թորնում կինամ։ Հղացը քվորցոտ պատահալում նահանքը չինգիդում։ Օշապն ասում է. «Դե ես էլ ես շարքումս, ինչքան ջուրումը ապրող հեյվան կա, նահանց թակավերնում։ Ցենտամ, լողջան հրցնեմ, տեսնամ թա տհենց պենենի, նահանք պիտի գիդան»։ Կանչումա, ինչքան վար ջուրումը ապրող հեյվան կա, կյամն լողջանը հրցնում է ոչ մնի գիդում չի։ Օշապը հրցնում է թա լողը տիկ եկալ թա չէ, ասում են լոխնք եկալ մնացալա մին կերտնուկ Ենա անդրավնները կաղլեք գրսալչիկա։ Ասմա քինաց է կենտրանել պիրեքստեղ։ Քինաման պիրում օխտու կլխանը օշապը դրան հրցնումա, նա ասմա ստեղավ քեցեք։ Ծմակեն մեջտեղը մին պած տեղաննական։ Այդ պած տեղին ենա մին տոնկա։ Էստանը մին գրաղումը, մին թուրում։ Կքինաս նիմանես այդ թուրունը դրանատենը դուզ գյուդում։ Էս մարդիկ նամ ակնամ հոսնում այդ տոնը թուրունուկ թանում նեմունում մաչը։ Ատեղ վարմին խիլլակենմա տեսնումամին օշապ եկու նիմտավ այդ օթախը տոլենք շտեմին տաբրետկու իրան ստեց ասից աջհան սուպրանքցե Հին չուտելի խմելիկա կյամա ստոլ է նիրեսու յուրան սարկավը լցնավում։ Օտոմա քուշտանում մտելասմա աջհան սուպրան հավաք է։ Ինչ որ մնացալար ստոլեն, ինքի ինքի հվակումա կորչում։ Վար մի քանի հատ տհնց տեսնումա, մինորել վար օշապը կյամա օտում քինամ, նրանա յետը ինքը քինամա այդ տաբուրետկին նստում ասումա. «Աջհան, դե կոզի ես քեզ տեսնում չում։ Երկալ մին ստախան արաղ դու միննել ես մին կենաց խմենք»։ Ջհանը երաոնում ստականը համելասում, էս այս 100 տարեա էս օշափես կշտեն, իրան սհս ծառայում, հալանա մին դոնում էլ չի ասալ թա էդ մին ստականն էլ տուխմե։ Դեվար դու մին դոնումս եկալ, ինձ համեց եք ես անում, էլ ես ստեղ գնալ չեմ։ Ես քեզ նհդ կկյամ, քեզ կծառայիմ։ Էս մարդս համաձայնումա, ջհանն յորոնում, ամմա ասումա Պատինիկ թա դու ինձ հետ կյամս։ Ես ինչ գիտեմ թա ինձ հետ ըս թա չէ, ախր դու իրևում չես։ Ջհանը ծիծաղումա համելասումա արխային կած։ Ես առաջ կընկնիմ, դու էլ հտաս կգես, ինձանք բռնած։ Սանք մինոր երընկնում հղեինում։ Շատ ընկնամ, խրեկ ընկնամ, կամ ընտեսնում միտեղ, օխտը մարդ, ամմը մինին բոյը կս մետր, սանց կշտենել մին օրիշ մարդ, բոյը 4-5 մետր։ Ստան քրցնումն էս օխտու մարտին անաթա, հա։ այդ խծեր բոյը այդքանա, ամմա էմմինինը ենքան։ Էս օխտու մարտն ասումն, մունք ինչա ծնվալնք, էս մարտիս հետ ենք աշխատում։ Տեսնում եք էս կամփադես, լող մունքն կտորում։ Օրական մունք ամեգե 100 սաջին փադին կտորում։ Մս ենքան թակալն, պինեսրալ մանացալն սհնց կուչուր։ Էս մարտս ասումա, ձեզ ինձ հետ վարտանեմ կկյակ Նա հանգել ասում են. «Հա, կկյանք, թակիմս կոշտ պահես»։ Էս մարդն ասում է. «Աջահան մին սուպրանքցի»։ Սուպրան ամմն ինչա վլսնվում է։ Ասում է դե գերիկ։ Օտոման կշտանում, ամագի յուրանց կացենի յորոնում, սահասն հետ հղեինում։ Վրդեղ սուվծանում են ջահանը տանց հացատան։ Կյամն կյամ տեսնում եմ մենտեղ մի մարդ կարկաժացախում։ Հրցնում ընտա, տեսնաս կարկաժի մինի հինչուվա, Ծախողն ասում է՝ «Մինը 10000 մանեթ է»։ Ասում է՝ «Այ մարդ, մին կարկաժը ինչա բար այդքան թանկ է ծախում»։ Կարկաշ ծախողն ասում է՝ «Սա կարկաշ չի, սրա մեջը լիգի զորքա, յուրան թոփավը, թվանգյավը»։ Ասում է՝ «Հա, դե նշաստո»։ Նշանց հատամ մինկուճուր ցակավ սկսում են մրջևնի դյուստերնալը, ետնան զորք ընտերնում, փյադավոր թոփավ թվանքավ, մեհենգել հրամանատամ, կյաման էլ հա մրջևնի տերնում, նիմոնում են կրկաժե մաչը։ Էս մարտես հախտամա էս կարկաժե ինքոնում։ Ինքը ջահանը են օխտը մարտը կարկաժե երոնոնում կյամ։ Կյամն իրան չենան մուտանում, խաբարը կյամավար, էս յուրիգունուս թակավերը այդ մարտին նշանածը տանումա։ Կյամն շենին խրաղին հրամանտամ Կրկաժին մաչան ամեն տեսակ զորքն տեսքյամ շենավը պատընցնում։ Այդ օղտը մարտնել ամեգա 100-ին տեղակ 200 սաջին մին օրոմը փադեն կտորում, սաղ շենին 4 անգյունավը պատկցում, զորքն էլ ընդրան կմակավը։ Պատընկցում բրծնում, Փադնի կցնում խաբարը հսնում է թակավերեն վարսաղ շենին 4 պիլուր կրակն տվալ։ Այս վախտս էլ Էս մարդը մհենգել ջահանը կյամն շենը յուրանց տոն տստում թակավերը ուզում ավար յուրան կնկանը տանը ասմա թակավերն ապրած կենա ասածդ կդարալում ամմա դու տմացալ չս վարկյամ ասմա բա հորա են պանը վարպերալս էսսելի նհը ջահանը մին երկու չմփալախատամ համելասում հատե էտաստեղ Ջանը թակավերեն սպանոմա ինքը այդ մարտին կնեգ է տեռնում ջահանը հենց այդ մարտին թվավոր կնեգն անումլի Գնեգի տերնմա թակուհի մարդը թակավեր, այդ օխտը մարդս թակավերին ծառանին, կարկաշնել պահոման հունցու զորք։ Ըստուցանա իրեք խնձոր վերինգնի, մինի ինձ, մինի քեզ, միննել վրդեղ մին դյուզ մարդ կա անդրան։